Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset je lipnja 1968. godine. Iz rimske zrakoplovne luke uzljeće Boeing 707, zrakoplov izraelske zrakoplovne tvrtke El Al. Let nosi broj 426. Odredište Boeinga 707 je zrakoplovna luka Ben Gurion u Tel Avivu. U zrakoplovu je 10 članova posade i 38 putnika. Među tom 38-oricom su i petorica dobro odjevenih muškaraca. Nakon sat vremena leta, oni su se ustali sa svojih sjedala. Jedan od njih ušao je u pilotsku kabinu. U članku objavljenom u tjedniku Time od 2. kolova za 1968. ovako se opisuju događaji koji su onda uslijedili. Jedan od otmičara, crnomanjasti muškarac koji je očito imao letačko iskustvo, otvorio je nezaključena vrata pilotske kabine, udario drškom pištolja kopilota Maoza Poraza i skliznuo u sjedalo iza kapetana Odeda Abarbanela, naređujući mu da promijeni smjer prema Alžiru. Suradnici tog muškarca također su izvadili pištolje i ručne granate i naložili putnicima da ostanu u svojim sjedalima. Otmica Elalovog zrakoplova nije dugo ostala tajna. Jedan od otmičara poslao je ovu poruku preko radija. Ovo nije El Alov let broj 426 za Tel Aviv. Ovo je Al Asifin let 707 za Alžir. Al Asifa na arapskom znači oluja. Iza tog imena krilo se vojno krilo Fataha, najmoćnije skupine palestinske oslobodilačke organizacije. Otmica Elalovog zrakoplova puno će toga promijeniti. Putovanje zrakoplovom više nikada neće biti lagodno, a otmice zrakoplova promijenit će svijet međunarodne politike. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o tim otmicama zrakoplova. Naš sugovornik je Fran Višnar, vojni i obavještajni analitičar. I prije tog ljeta 1968. otimali su se zrakoplovi. Te godine bila je to 12. otmica. Jedan otmičar ili nekoliko njih prisilili bi posadu da skrene zrakoplov prema željenom odredištu. Nakon što bi otmičar ili otmičari došli u obećanu zemlju, posada i putnici bili su slobodni. Selalovim letom broj 426 bilo je drugačije. Kada je Boeing 707 sletio u alžirsku zračnu luku, alžirske vlasti zaplijenili su zrakoplov, ali nisu uhitile otmičare. Oni su iz zrakoplova pustili sve putnike i članove posade koji su bili nežidovi. Židove su zadržali kao taoce. I onda su otmičari postavili zahtjev. U zamjenu za otete putnike trebalo je iz izraelskih zatvora pustiti uhićene palestinske gerilce. I tako je rođen novi tip terorizma – Bruce Hoffman u knjizi Unutar terorizma piše. Otmica je bila hrabar politički iskaz. Teroristi koji su oteli Elalov zrakoplov učinili su to s izričitom namjerom da otete putnike zamjene za palestinske teroriste zatočene u Izraelu. Drugo, za razliku od prethodnih otmica u kojima nacionalnost otetog zrakoplova nije puno značila, zrakoplov Elala, izraelske zrakoplovne tvrtke i kao takav očiti nacionalni simbol države Izrael, teroristi su namjerno odabrali. Treće, proizvodeći krizu u kojoj su posljedice vladinog ignoriranja ili odbijanja terorističkih zahtjeva mogli biti katastrofalne i dovesti do uništenja zrakoplova te smrti svih ljudi u njemu, teroristi su uspjeli prisiliti svog neprijatelja Izrael da s njima, a onda i s organizacijom kojom pripadaju, izravno komunicira, usprkos proglasima izraelske vlade da to neće činiti. I zadnje, ali ne i manje važno, otmičari su otkrili da ta kombinacija dramatičnog političkog iskaza, ciljanog odabira mete s velikom simboličnom važnošću i prisiljavanja moćnog Izraela da razgovara s organizacijama koje nije priznavao, može zaokupiti pozornost svjetskih medija. Godine 1976. Zegdi Labib Terzi, glavni PLO-ov promatrač u Ujedinjenim narodima, u jednom je intervju izjavio – prvih nekoliko otmica zrakoplova uzbudilo je svijest svijeta i probudilo medije više nego 20 godina moljenja u Ujedinjenim narodima. Pored toga, Izrael je popustio. Nakon tjedan dana pregovaranja, u zamjenu za otete židove pustio iz svojih zatvora zatočene palestinske gerilce. Njihovo puštanje vlada Izraela objasnila je kao humanitarnu gestu. Tu uspješnu operaciju isplanirala su dvojica palestinaca – po zanimanju obojice su bili liječnici i obojica su po podrijetlu bili pravoslavni kršćani. taj dvojac koji je smislio takve otmice zrakoplova činili su George Habaš i Vadi Hadad, Habaš je rođen 1925. godine u palestinskom gradu Lidi u obitelji grčkih pravoslavaca. Godine 1948. nakon početka prvog izraelsko-arapskog rata njegova je obitelj pobjegla iz rodnog grada. Lida je postala izraelski lod, a Habaševa obitelj izbjegla je u Libanon. Tamo je Žorž pohađao pravoslavne škole i upisao se na prestižno američko sveučilište u Bejrutu. Studirao je medicinu, diplomirao kao najbolji u svojoj godini. Pridružio se Sirijskoj narodnoj stranci, u Beirutu je osnovao arapski nacionalistički pokret. Jedan od suosnivača pokreta bio je Vadi Hadad, podrijetlom iz pravoslavne obitelji koja je do 1948. živjela u Safedu. Kao i Habaš, on je s obitelji izbjegao u Libanon, studirao i završio medicinu i kao Habaš specijalizirao je pedijatriju. Dvojac je otvorio kliniku u Amanu, besplatno liječio izbjeglice, sudjelovao u političkom životu palestinskih i ljevičarskih organizacija. Nakon šestodnevnog rata Habaš je osnovao Narodnu frontu za oslobođenje Palestine. Habaš je bio prvi čovjek fronte, ideolog i strateg. Hadad je bio prvi operativac, planer operacija. Dvojac je htio pokrenuti gerilsku kampanju protiv moćnog Izraela. Strategiju te borbe ovako je opisao George Habaš.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 Habaš i Hadad isplanirali su niz terorističkih napada. Te 68. članovi Narodne fronte za oslobođenje Palestine pucali su na Elalov zrakoplov koji je satenskog aerodroma polijetao za York i ubili jednog mehaničara. Sljedeće godine napali su Elalov zrakoplov u Cirihu i ubili kopilota. Te godine pripadnici fronte postavili su bombu u samoposluživanju u Jeruzalemu koja je ubila dvoje i ranila 20 ljudi. U kolovozu te godine skupina fronte otela je zrakoplov američke tvrtke TWA, koji je letio iz Los Angelesa za Damask. Dvojicu putnika, židova, držali su u zatočeništvu 44 dana. Godine 1970. pripadnici fronte pucali su na autobus koji je prevozio putnike Elala na Minhenski aerodrom i ubili jednog i ranili 11 putnika. A onda su Habaš i Hadad isplanirali otmicu koja će potresti svijet. 6. je rujna 1970. godine. U El Alov zrakoplov koji leti iz Amsterdama za New York ukrcava se jedan par. Mladi muškarac zove se Patrick Arguello, amerikanac nikaragvanskog podrijetla uvježbavan u palestinskim taborima u Jordanu. Pored njega je jedna prelijepa djevojka po imenu Leila Haled. Par se bez problema ukrcao u El Alov Boeing 707 iako je Leila Haled godinu dana prije sudjelovala u otmici zrakoplova tvrtke TWA. Iako je Arguelju imao oružje, a Haledova u svom grudnjaku skrivala dvije ručne bombe. Pored tog para, još su se dvojica članova Habašove narodne fronte trebala ukrcati na taj zrakoplov, ali ih je zaustavilo Elalovo sigurnosno osoblje. Tijek Elalovog leta broj 219 ovako se opisuje u tjedniku Time u broju od 21. rujna 1970. To je članak pod naslovom Drama u pustinji, tjedan talaca. Odlučni da sami obave posao, Leila i njezin prijatelj čekali su da zrakoplov završi svoj uspon. Onda su skočili sa sjedala, izvukli granate i pištolj i potrčali prema kabini prvog razreda. Tamo su natrčali na El Alovog stjuarda i izraelskog agenta sigurnosti. Dok je pilot Boeinga 707 naginjao zrakoplovu kako bi otmičare izbacio iz ravnoteže, putnici su svladali djevojku i vezali je kravatama. U međuvremenu, Izraelci su se borili s muškim otmičarem za pištolj. Tada su putnici čuli prigušeni zvuk. Koristeći poseban pištolj, izraelski agent je ubio napadača. Leila Haled pokušala se ubiti bacanjem granate, ali njezin je upaljač zatajio i ona je završila u zatvoru. Pokušaj otmice Elalovog zrakoplova nije uspio, ali Habaš i Hadad spremili su drugo veliko iznenađenje. Onaj dvojac koji je zaustavljen pri ulasku u Elalov zrakoplov ukrcao se na Pan Amerikanov Boeing 747, oteo ga i prisilio posadu da sleti u Kairo. A Habašovi ljudi oteli su tog dana još dva zrakoplova. U Frankfurtu je otet Boeing 707 tvrtke TWA, u Cirihu DC-8 Swissera. Kasnije je otet i Vickers VC-10, zrakoplov britanske tvrtke Boak. On je otet 9. rujna nakon polijetanja iz Bahreina. Sva tri zrakoplova sletjela su na Dawson Field, napuštenu pistu u Jordanskoj pustinji, koje je za vrijeme drugog svjetskog rata koristilo britansko ratno zrakoplovstvo. Sve u svemu, 310 putnika i članova posade postali su taoci Narodne fronte za oslobođenje Palestine. Vadi Hadad nazvao je Dawson Field revolucionarnim aerodromom. Narodna fronta bila je lijevo orijentirana skupina. Dvojica pedijatara željela su terorističkim akcijama skrenuti pozornost svijeta na palestinski problem. To su i uspjeli, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Žoš Habaš e, je donekle odskakao od drugih e, vođa tih raznih palestinskih, reći ćemo i terorističkih skupina, jer su se upravo s njime počeli baviti takvim stvarima. Vrlo je bio inteligentan čovjek, e, pametan, školovan. I on je, prije nego što je prvi put oteo svoj avion, i to aviona Ilala, proučavao je kako kubanci otimaju avione. Skrenite avion na Kubu. Bez obzira je se radilo o nekom e, koji je bio običan kriminalac, pa je pokušao izbjeći pravdi, bez obzira je li to bio neki kubanski disident koji se vraća kući, koji se razočarao u život u Americi i imate još nekoliko varijanti. To je bila zapravo vrlo prikladna metoda da se provuče pažnja javnosti ovo u slučaju Kube Amerikanaca u toj e, e, polusferi, a ovo na Bliskom istoku imalo zapravo svjetski odjek. Bili su iznenađeni sami Izraelci 1968 kad je Žoš Habas oteo prvi njihov zrakoplov, ali od onda El Ali uveo drastične mjere kakve su prije nekoliko godina, odnosno nakon 11. Eh, rujna 2001. se provode po cijelom svijetu, u cijelom avio eh, prometu i od 68. Eh, nadalje više nije otet niti jedan Elalov zrakoplov u jer se e, sigurnost e, vrši i, i na samom, samoj zračnoj luci, ali čak i izvan nje. E, zna se što se unosi, popis putnika, nema izmjena identiteta, broj ručnog prtljaga, kofera unesenih u avion, skeneri i slično. O tome su oni vodili uvijek računa. Bilo je pokušaj atentata, ali sve je ostalo neuspješno. Boeing 747 tvrtke Pan Am, koji su otela ona dvojica koja su bila spriječena da se ukrcaju na zrakoplov kojeg su pokušali oteti Leila Haled i Patrick Arguello, sletio je prvo u Beirut, gdje su se u njega ukrcali nekoliko članova Narodne fronte, koji su sa sobom donijeli eksploziv. Kako nisu bili sigurni može li Jumbo Jet sletjeti na pustinski aerodrom, otmičari su ga usmjerili prema Kairu. Nakon slijetanja, otmičari su iz zrakoplova pustili sve putnike i članove posade i onda ga eksplozivom raznijeli. Ona tri zrakoplova koja su sletjela na Dawson Field imala su sličnu sudbinu. Prvo su razdvojeni židovi od nežidova. Nežidovi su smješteni u hotele u Amanu, židovi su ostali u zrakoplovima uvjete u zrakoplovima, ovako se upisuju u članku Time od 21. rujna 1970. Uvjeti za one koji su ostali u zrakoplovima postajali su sve neugodniji. Pustinske temperature popele bi se i do plus 40 celzijevih stupnjeva. Noću bi pale ispod 10 stupnjeva. Neki su putnici tražili prokuhanu vodu i hranu, koju im nisu mogli dati poljske kuhinje koje su gerilci postavili pored zrakoplova. Većinu su umučile sanitarne prostorije, jer su se spremnici toaleta počeli izlijevati. Mnogi od tih problema bili su očiti reporterima za vrijeme kaotične konferencije za novinstvo, koju su pored zrakoplova organizirali članovi Narodne fronte za oslobođenje Palestine. Dok je ona trajala, putnici su priručnim megafonima dovikivali reporterima stanje u zrakoplovu. Stanje se kasnije popravilo. Pripadnici fronte donosili su iz zama na hranu, liječnici su posjetili taoce. Ali kriza je postala sve gora. Taoci smješteni u hotele u Amanu našli su se usred sukoba između jordanske policije i vojske i palestinskih gerilaca. Kriza je potrajala puna dva tjedna. Na kraju je britanska vlada pustila Leilu Haled iz zatvora. Pušteno je još nekoliko zatočenih članova Narodne fronte. Zahtjevi otmičara opet su ispunjeni. Do 1977. u prosjeku se otimao 41 zrakoplov na godinu. Trebalo je proći puno vremena dok se ne nađe način da se broj pokušaja otimanja zrakoplova smanji. U Grčkoj e, ste mogli, kad ste se vraćali iz Atene kući, recimo konkretno, onda u Zagreb, iz vlastitog iskustva govorim, mogli ste u ručnom prtjagu prenijeti sve folklorne noževe koje Grci imaju, uključujući one sa krete, bez ovaj, ikakvog prijavljivanja. Oni čak nisu to proveli kroz rengen na Elinikonu, tada njihovoj glavnoj, glavnoj zračnoj luci. Bilo je onog srpastog oružja iz minojske civilizacije, slične grčkima, replike, naravno sve su replike, a ovi folklorni noževi sa otoka i sa krete, mnogi Grci ih tamo nose za pasom ili e, za čizmom, e, što je ostalo još običaj iz turskih vremena, ali niko da nije niko pitao ništa. To je, bilo to je početak 80. godina. Zato nije ni čudo da su mnoge palestinske skupine prenijele i strojnice i ručne granate upravo na tim lokacijama Grčka, eh, Nikozija, Larnaka, Limasol, gdje god su slijetali avioni iz redovne, redovnih linija ili iz čartera. Slično je bilo u Kairu, tamo još i gore. Većina tadašnjih eh, otmičara su imali egipatske putovnice isključivo egipatske falsificirane, krivotvorene, vrlo dobre izrade, što je znak da je to bila upetljena i jedna od e, egipatskih e, tajnih službi. 26. prosinca 1968. dva pripadnika Narodne fronte za oslobođenje Palestine otvorila su vatru iz strojnica na Zrakopov Elala koji je bio na pisti Atenskog aerodroma u je ubijen jedan Izraelac. Dvojicu terorista uhitila je grčka policija i u ispitivanju doznala da je dvojac stigao u Grčku iz Libanona i da su u Libanonu prošli obuku u palestinskom izbjegličkom logoru. Odgovor na taj napad ovako opisuju Jan Black i Benny Morris u knjizi Izraelski tajni ratovi. Levi Eškol, premijer Izraela, sazvao je sastanak vodećih ljudi vojske i sigurnosnih službi. Na sastanku su bili Dajan Barlev, Harmelin i Cvi Zamir, koji će uskoro naslijediti Meir Amita na čelu Mosada. Na sastanku je odlučeno da će za odmazdu napasti aerodrom u Beirutu i uništiti civilne zrakoplove koji se zateknu na pisti plan je zahtijevao uništenje tri ili četiri zrakoplova u vlasništvu arapskih zrakoplovnih tvrtki. Na kraju, na Eškolovo zaprepaštenje, na pisti Bejrutskog aerodroma uništeno je 14 putničkih zrakoplova. Naime, ministar obrane Moše Dajan bojao se da bi se sve drugo moglo smatrati znakom slabosti. Napad je izazvao val osuda međunarodne zajednice. Izraelska vlada onda je promijenila politiku odmazde. Od sada na palestinske terorističke napade odgovarat će se topničkim, zrakoplovnim i komandoskim napadima po izbjegličkim logorima i logorima za obuku smještenim uz granicu s Izraelom. Ja ću opisati kako je Habaš obučavao e, svoje ljude. E, znači, njega su obučavali sirijski časnici, protuobavještajni ili oni iz kopnene vojske specijalisti za diverzije, sabotaže, specijalne operacije, uvijek je bilo važno odabrati na nekoj liniji odabrati pogodni zrakoplov za otmicu. To su uvijek bili srednje prugaši. Znači avion srednje klase, 110 članova, 110 putnika zajedno sa članovima posade, može 120, 150 je već previše Jumbo jet ne dolazi u obzir otmica jer ne možeš e, dve su palube, nemaš dovoljno otmičara za tako nešto. Jer više od pet bi već bilo i takvim zaspalim službama sigurnosti poput one Grčke ili e, Ciparske, već bi, to bilo, već bi to bilo sumnjivo. Moram reći da još da kad su u pitanju putovnice, prvo je trebalo osigurati putovnice tim ljudima. Mahom su imali egipatske, onda kasnije ovisi kakav je odnos bio sad, Sadata prema ovom e, prema Jaseru Arafatu i prema drugim palestinskim vođama, onda kad bi uskratio e, putovnice, onda su uskakali drugi. Uskakali su Rumunji, ali nikada nisu davali svoje putovnice, nego one ukradene, što je njihova tajna služba e, rumunjska krala okolo turistima ili zapljenivala na drugi način i to je malo prepravljeno i to se puštalo onda. Čak je bio jedan američki u opticaju, ali taj nije dugo e, bio operativan jer je zaželio ga osobno da ga ima u svom posjetu Jasir Arafat i onda je Čušesku prilikom jednog tajnog susreta u Bukureštu i poklonio tu putovnicu Jasir Arafatu koji je bio oduševljen. E, uvijek volio je te stvarčice sitne satove američke Colt 45 i tako dalje. Otmice zrakoplova postale su opće poznate kada je 1960. godina otet veliki broj putničkih zrakoplova koji su letjeli na linijama u Sjedinjenim američkim državama. S riječima skreni ovaj zrakoplov za Kubu zbijane su šale. Broj otmica bio je tako velik da su posade zrakoplova koje bi letjele prema Floridi sa sobom nosile plan leta do havanske zrakoplovne luke Jose Marti. Američka vlada imala je dogovor sa švicarskim veleposlanstvom u Havani da ono zbrine puštenu posadu i putnike nakon što se otmičar dokopa kubanskog tla. Sve će se to promijeniti krajem 60. godina, kada će George Habaš i njegovi ljudi početi otimati zrakoplove. Te otmice promijenit će puno toga, od načina ulaska u zrakoplov do načina na koji su se izrađivale i kontrolirale putovnice. Prema tome, takav jedan zrakoplov bio idealan ako ima 110 do 120 putnika i članova posade i prvo je na njemu, prvo je trebalo izvesti pripreme strateške. Trebalo je naći osoblje potkupiti u samoj zračnoj luci. To su bili oni nosači kofera, čistači po wc ljudi koji rade obične poslove, čakove, čistačice koje su one e, ručnike na potezanje e, skidale i odnosile na pranje, one su bile plaćane tajno i davale su informacije o ovoj onoj liniji osiguranju i tako dalje. Ako je bio neko od osiguranja, pun pogodak. Jer on je rekao kad su najbliže smjene, mjere su tu labave i može se proći. Dalje, trebalo je imati u mjestima gdje se slijetalo potporu logistička potpora koja je čekala, da li treba nekoga zamijeniti, da li je neko puknuo, dobio slom živaca prilikom same operacije. Nije to jednostavno oteti avion sa 120 putnika. To je ipak, e, ipak ravno, ravno e, podvigu. I uglavnom e, računalo se 50 50% da će uspjeti ili, ili ne To je zaista visok stupanj rizika, jer su po uzoru na Amerikance mnoge zapadne zemlje počeli uvoditi, oni su imali savezne one šerife zbog ovih skretanja aviona za Kubu, imali su dozvolu da odmah upucaju otmičara, i e, ti detektivi, čak i privatni, e, su se počeli pojavljivati i onda je naravno netko iz tog e, unutarnjeg sigurnosnog ili pomoćnog lanca u zračnim lukama i oni koji se motaju oko zrakoplova, trebali su javiti tko je taj čovjek. Da ga se odmah eliminira ili da se ide na otmice aviona kada on nije u smjeni. Jer nije njih bilo puno onda. Šparalo se i tu i nije se to dovoljno ozbiljno shvaćalo. Zatim trebalo je unijeti oružje, ponijeti u osobnoj prtljazi, osobnu prtljagu uopće nisu kontrolirali, čak su više kontrolirali ove e, prtljagu koja je išla kroz one rengene i krcala se u avion, jer su tražili drogu. Bili su obsjednuti s tim svi, i Grci i ostali, droga je bila najvažnija da to nanjuše, a imali unutra eksploziva, dodatnog naoružanja i slično, bilo je, bilo je u početku manje važno. Do 1968. godine palestinske naoružane skupine u pravilu nisu napadale civile, kako Izraelce, tako i državljane drugih država. Ali kako je Izrael sve učinkovitije uspjevao zatvoriti svoju granicu i kako su izraelska vojska i obaveštene službe sve efikasnije zaustavljale napade palestinskih gerilaca, tako se polako među palestinske skupine počelo uvlačiti pomisao da su civili legitimna meta – to je gledište ovako formulirao Abu Hamam, vojni zapovjednik Narodne fronte za oslobođenje Palestine. Zbog izraelskog sustava novačenja, civili su zapravo vojnici odjeveni u civilna odjela. I onda kupovali su se karte, ako je bilo deset otmičara, pet ih je sjedilo uvijek u prvoj klasi, a pet e, od otraga. I osnovno je bilo da se izazove potpuni šok. Kad je taj šok postignut? u trenutku, nekad avion uzlječe, niti leti već cijeli sat, nego poleti, svaki putnik ima neke slušne ili kakve fiziološke probleme, netko i povraća čak, neko paničari, boji se, ima fobiju, svaki čas ćemo se stropoštati, ali kad dostigne onih koliko 15.000 e, stopa, odnosno 8, 10, 11, kad se isključe e, ovi e, lampice one i kad se možeš odvezati, onda i pušiti u to doba, ići na WC. U tom trenutku je dolazilo do otmice. Kad su se putnici opustili, otmičari imali vremena da pripreme oružja i onda je samo rečeno ovo je otmica. Nikad se nije smjelo pucati da ne bi došlo do dekompresije, nego bi izabrali jednog ili dva čovjeka, čak i ovoga detektiva i onda su njega obavezno morali raskrvariti. Habaš e, je baš to e, naučavao i na Hamate da trebaš uzeti jednu žrtvu, e, dobro je ako se prepozna da je to američki marinac ili britanski vojnik koji sa svoje baze na Cipru ide doma u Birmingham na godišnji odmor, jer svi su bili kratko tada ošišani, gotovo svi tetovirani još u ono doba E, odmah su prepoznali da je riječ o vojnicima i onda su njih žestoko maltretirali da izazovu strah. Krajem 60. i početkom 70. godina 20. stoljeća teroristi su bez puno poteškoća mogli prokrijumčariti oružje i eksploziv. Na primjer, tijekom priprema za napad na izraelske sportaše na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. ovako je napadačima dostavljeno oružje. Dva dana prije otvaranja igara, Abu Iyad, jedan od najbližih suradnika Jasera Arafata, doletio je iz Alžira u Frankfurt. Pratili su ga muškarac i žena i u prtljazi je imao pet istih Samsonite kofera. Carinici su pregledali samo osobnu prtljagu njegove suputnice. Kofere nisu pregledavali. U njima je Abu Ijad u Njemačku unio strojnice tipa Kalašnikov i Streljevo. Na taj se način to oružje moglo upotrijebiti i za otmicu zrakoplova. Vi se opustite, evo sad imate još samo slijetanje, ovo valjda će proteći i ti se suočavaš sa tipovima koji urliču, koji odmah vrše razmještanje, prazni se zadnji dio aviona, da bi se stražnica e, kontrolirala. Svi se sabiju u srednjem dijelu aviona, čak moraju leći e, i na pod i slično. Je li neko dijabetičar, je neko teško bolestan asmatičar, to ih se uopće nije ticalo. I zamislite te ljude onda između pet, sedam dana, pa čak i dva tjedna, da sjede cijelo vrijeme u istom položaju. Većina je, e, ako, ako je preživjela puškaranja i sve one nevolje e, koje bi uslijedile, ubijanje putnika svakog sata, ili toga je bilo kroz tu praksu, oni su psi patili od e, ukručenosti udova, plinovi su im se otrovni počeli stvarati u organizmu, od stalnoga sjedenja, vrtoglavica, e, nisu dobro niti jeli, nisu ni pili, a možete si misliti, otmičari su isključili klima uređaje da bi čuli što se dešava vani, jer su svi uvijek sletili negdje. Prvo je bilo užasno vruće, po ljeti, po zimi užasno hladno, ovisi gdje bi sletili. Habaš, Havatmeh i još nekoliko frakcija su oteli odjednom istodobno četiri e, zapadna zrakoplova na raznim stranama svijeta. Doveli su ih u Jordansku pustinju i onda su ih nakrcali eksplozivom kojim je dostavljen iz Amana izravno iz redova Al-Fataha, ne, ne, ne, disidentske organizacije, minirali su ih i onda su ih na pravi vojnički način dizali u zrak jedan za drugim. Sjećamo se tih, tih snimaka. To je bilo spektakularno. Uzeli su zadnje modele zrakoplova i najskuplje. Što je u Lojdu povećalo tisuću posto premije za buduće, jer ovaj, e, to je bio veliki i materijalni gubitak, ali nisu ubili nijednog putnika jordanski kralj je naredio svojim beduinima, svojoj beduinskoj vojsci koji su obučavali Britanci cijelo vrijeme, što je bila najelitnija sila među arapskim vojskama, da slisti jase Arafata i sve te skupine i Habaša, da ih pobiju na mjestu koliko mogu, ali da ih potjeraju, da odu za uvijek iz Jordana, jer to neće, oni su počeli u mnogim selima preuzimati vlast, miješati se u politiku, ubijati premijera, njegove zamjenike i tako dalje i tako dalje. I u rujnu 1970. je to on napravio, tako da je to bio krvavi rujan ili crni rujan kako su nazvali, ali Arafat nije pokleknuo sve svoje trupe je prebacio u Južni Libanon i tamo je stvarao Fatahland do 1982. godine. 8. svibnja 1972. godine kapetan Reginald Levy, pilot Boeinga 707 belgijske zrakoplovne tvrtke Sabena, koji je letio na liniji Beč Tel Aviv, nakon 20 minuta leta obratio se putnicima ovim riječima. Kao što vidite, u zrakoplovu imamo prijatelje. Kapetan se tim riječima obratio putnicima, bilo ih je 90, jer su u njegovu kabinu ušla dva otmičara. Dvojica su ostala vani s putnicima. Otmičari, dvoje muškaraca i dvije žene koje su ispod sukanja nosile eksploziv, bili su članovi palestinske organizacije Crni Rujen. Njihov plan je bio jednostavan, prizemljiti Boeing 707 na aerodrom u Tel Avivu i njime ucijeniti izraelsku vladu da oslobodi 317 zatočenih palestinskih gerilaca. Ali kada je zrakoplov sletio, prema zapovjedi izraelskog ministra obrane Moše Dajana ispuštene su mu gume i tekućina iz hidrauličkog sustava. U tjedniku Time u broju od 22. svibnja 1972. u članku Borba za let 517 piše Otmičari su se uzbunili kada su otkrili da ne mogu ponovno poletjeti. Poljubili su jedan drugoga, pozdravili se i pripremili da detoniraju eksploziv. Lev je počeo razgovarati s njima kako bi ih smirio. Čavrljao je s njima cijelu noć. Govorio sam o svemu pod suncem, prisjetio se kasnije, od navigacije do seksa. Sljedećeg jutra, odgovarajući na Levijeve molbe, Dajan je obećao da će pripremiti jedan zrakoplov za polijetanje i da će pustiti Fedaine iz zatvora. Otmičarima je iz daljine pokazana skupina lažnih zarobljenika i Dajan je dopustio da na pistu iziđe zrakoplov koji ih je trebao prevesti do Kaira. Iz kontrolnog tornja jedan od lažnih zarobljenika, zapravo izraelski vojnik koji je govorio arapski, zavaravao je otmičare. Kažu mi da ću u Kairo, je li to istina? Slava Allahu! U međuvremenu, daleko od pogleda javnosti, komandosi su uvježbavali taktiku juriša na zrakoplov. Kada su bili u stanju probiti se kroz vrate i početi pucati u manje od 90 sekundi, načelnik glavnog stožera Elazar proglasio ih je spremnima za napad. Lažna ekipa mehaničara približila se zrakoplovu i dopustila je da ju pretraže pregovarači Crvenog križa. Pištolji nisu pronađeni, bili su skriveni u čizmama i kutijama sa latom. Odjednom su ti lažni mehaničari provalili u zrakoplov i počeli pucati. Dvojica muških otmičara ubijena su hicima u glavu. Jedna je žena otmičarka ranjena. Sve u svemu, akcija je trajala točno 90 sekundi. Zapovjednik komandosa koji su upali u zrakoplov bene bio je Ehud Barak, budući načelnik glavnog stožera izraelske vojske i premijer Izraela. Među komandosima koji su upali u taj zrakoplov bio je Benjamin Netanyahu, također budući premijer Izraela. Činilo se da je Izrael našao načina da se suprostavi otmičarima zrakoplova. Ali Habaš i druge vođe palestinskih organizacija brzo su našli tome lijeka. Otimali su zrakoplove onih zemalja koje nisu imale takve komandose i više nikada nisu slijetali u Izraelu. Ta otmica putnika je imala tri svrhe. Prvo, stvoriti svjetski publicitet. Što više žena, nejači civila, tim bolje. Jer će biti pregovori, jer će sve vlade svijeta pregovarati sa otmičarima. Oni će biti priznati kao netko, a ne kao ništa, kao ološ, kao najgori teroristi. Druga stvar, znači daješ im legitimitet. Druga stvar, tražili su oslobađanje svojih i drugih e, zatvorenika po izraelskim i zapadnim zatvorima. Treća stvar, najvažnija, učvršćivanje svoje pozicije, ne u svijetu, nego u vlastite organizacije, U ovom vlastitom sustavu jer je tamo konkurencija bila gora nego u Vučen Čoporu. Svi su željeli biti pukovnici i generali i vođe i maršali i biti u rame uz rame uz Jaser Arafata, čak i njegov, eh, njegov eh, konkurent. Tako da su neke otmice bile potpuno sulude, potpuno besmislene. I imale su svrhe i mogle su ići dok se nije počelo ubijati. Izrael je odmah počeo ubijati, osobito kad je Žorž Habaš eh, sa dobrovoljcima Japanske crvene armije e, uspio prodriti kroz sigurnost na u Telavivskoj zračnoj luci e, Lod i onda su oni pobili nikoga drugoga nego hodočasnike e, iz Filipina, Portorika, ne znam od kuda. Nisu ubili čak niti jednog Izraelca, nego su pucali na slijepo. Što je inače bila karakteristika njihovog neselektivnog načina a, djelovanja, tako da Izrael oštrim mjerama, uključujući akcije na zapadnoj obali i Gazi, uključujući bombardiranja logora, ubijanja vođa e, od Libanona do Tunisa, on je uspio, on je uspio da praktički e, se više ne e, poduzme niti jedna teroristička akcija protiv njegovih putničkih zrakoplova i u redovitim linijama s putnicima i u kargo letovima, a, ali i stalno je govorio Zapadu da mora iste takve mjere poduzeti. Ako ne poduzme takve mjere, teroristi će uvijek biti jači. Inicijativa će biti na njihovoj strani. Otmice zrakoplova označile su promjenu u naravi terorizma. S njima su po prvi put teroristi počeli putovati iz jedne u drugu zemlju kako bi izvodili svoje napade. Logistika tih operacija postala je sve složenija. Broj obavještajnih i protuobavještajnih službi koji su sudjelovali u pripremi i pomaganju tih napada teško je nabrojati. Bio je to svijet dvostrukih i trostrukih agenata, vrbovanja pod lažnim zastavama. Države su preko tih terorističkih skupina često vodile svoje male privatne ratove. Bruce Hoffman u knjizi Unutar terorizma piše. Te dramatične promjene u terorizmu omogućene su i tehnološkim napretkom, koji je transformirao način, brzinu i lakoću međunarodnog putničkog prometa, te znatno unaprijedio kvalitetu televizijskog programa i mogućnosti novinskih ekipa da u što kraćem vremenu vijesti i sliku pošalju u bilo koji dio zemaljske kugle. Vijesti su postale mediji koji je prenosio poruku terorista, a oni su naučili kako tu poruku prenijeti. Nakon napada na izraelske sportaše u Minhenu, Crni Rujan je u komunikeu objavljenom u beirutskim novinama napisao ovo. Komunike donosi Bruce Hoffman. Bomba u Bijeloj kući, mina u Vatikanu, smrt Mao Tunga, potres u Parizu, ne bi mogli više odjeknuti u svijesti bilo kojeg čovjeka od operacije u Minhenu. Olimpijske igre pobuđuju interes naroda i njegovu pozornost više od bilo čega na svijetu. Izbor olimpijskih igara s čisto propagandnog gledišta bio je 100% uspješan. Bilo je to kao da ste ime Palestina naslikali na planinu koja se može vidjeti sa sve četiri strane svijeta. Izrael je tada rekao da će ubiti sve, doslovce sve teroriste do kojih dođe bilo gdje u svijetu, a u zapadnim zemljama su počeli razmišljati da bi to bila zapravo najbolja, najbolja taktika. I nju su proveli Njemci, kad je otet njihov zrakoplov, ubijen e, pilot. Međutim, ovog puta u Mugadišu, tadašnji somalijski predsjednik e, Bare je dozvolio da cijela skupina GSG 9 dođe u Mugadiš i da provede akciju koja je odjeknula svuda po svijetu. Svijet još nije oporavio ni one akcije oslobađanja talaca koji su Izraelci godinu dana ranije proveli u ntv tako da je onda to postala praksa, stalna praksa da će e, vješte e, države koje imaju vješte izvježbane snage poduzeti sve da spriječe e, takve otmice aviona koje su vrlo skupe, gdje je rizik apsolutan i gdje zapravo si ti nemoćan jer moraš popuštati to najgore ološu jer njima je bilo, oni su samo inzistirali na tome. Znali su da ako ima sto putnika, da neće tek tako se jurnuti e, na avion, jer e, znate, policija i tajne službe kad pregovaraju s otmičenima uvijek otežu. Pa dajte pustite e, žene i djece, to naprave odmah. Pa dajte pustite, on je teški boli bolesnik. Pa dajte još nekoga, dobit ćete više vode, hrane i tako dalje. I otmičari se moraju iscrpljivati. Što je vrijeme, oni dežuraju, većina ih ne spava, ali putnici pritom najviše pate. Sa završetkom hladnog rata promijenila se i politička scena u kojoj su otmice zrakoplova imale smisao, a poboljšala se i sigurnost na aerodromima. Ali novo je vrijeme donijelo i novi oblik terorizma – Godine 1988. Alžir su potresli veliki neredi. U gradovima Alžiru, Oranu, Anabi na ulice izašlo mnoštvo ljudi kako bi tražili promjene više desetljetna vladavina pokreta koji je predvodio borbu protiv francuske kolonijane vlasti nije donijela previše dobra. Prosvjednici su tražili promjene, prekid monopola jedne partije, ekonomske reforme, smanjenje nezaposlenosti. Režim je prvo odgovorio nasiljem, a onda je prihvatio poziv na promjene. Na lokalnim izborima, prvim slobodnim od nezavisnosti, pobjedio je Islamski front spasa ili FIS. Prvi krug izbora za nacionalnu skupštinu u prosincu 1991. donio je FIS-u još uvjerljiviju pobjedu. Do drugog kruga izbora nije došlo. Vojska je sve to odlučila prekinuti. Zabranila je Islamski front spasa, on se pak podijelio u nekoliko gerilskih skupina – Najjače su bile naoružana islamska skupina ili gija i naoružani islamski pokret ili mija. Izbio je građanski rat koji je odnio više od 150 tisuća života. Taj rat bio posebno okrutan. Islamističke skupine ubijale su bez milosti i okrutno vojska koja je bila nasljednik fronte za nacionalno oslobođenje, koja je otjerala francusku vojsku, odeći tvrdu i okrutnu borbu, nije zaostajala za islamističkim skupinama kada je u pitanju bila okrutnost. I Gija i Mija nastojale su ekonomski oslabiti vojni režim. Alžir je bio veliki izvoznik nafte i plina. Gija je ubila više od 90 evropljana koji su radili u naftnoj i plinskoj industriji. To je dovelo do odlaska 6000 europskih radnika inženjera. Među ubijenima bilo je i 12 radnika iz Hrvatske, koji su oteti i vratim je prerezan u jednom praznom bazenu za plivanje. Gija je odlučila upotrijebiti i zrakoplove u svojoj borbi, ali to je učinila na jedan posve novi način. Michael Burley u knjizi Krvi bijes piše. 1994. godine četiri gina otmičara otela su na aerodromu Bumedien zrakoplov Air France s ciljem da ga sruše na ulice u središtu Pariza. Francuski komandosi napali su zrakoplov kada je uzimao gorivo u Marseju, oslobodili 171 putnika i ubili četiri otmičara. Cilj napada bio je natjerati Francusku da prekine sve veze s Alžirom i tako oslabi alžirsku vladu. To bi pak dovelo do njezine propasti. ta akcija nije prošla nezapaženo. Taj pokušaj da se od zrakoplova napravi navođeni projektil zapazile su vođe Al-Kaide. Takva upotreba zrakoplova bila je razornija od otmice, govori Fran Višnar. Ali moram odmah reći da su samubojice, da je o tome počeo Žoš Habaš razmišljati 82. kad su nakon izraelske invazije na Libanon, kada su Izraelci došli do Beiruta i kada e, su u tim razdobljima od kasnijih jedno dve godine Hezbolah je sa eksplozivnim napravama, prvo magarcima, onda autima, kasnije hodajućim samoubojicama, e, je počeo koristiti takav oblik e, terorizma kojem zaista još danas nemate dobar, dobar odgovor. Tako da je naprežanje sustava stalno. Prema tome, ovaj oblik terorizma je gori jer ga ne možeš predvidjeti. A onaj stari, mogo si imati ljude, mogo si kupiti agente, mogo si ubaciti svoje agente u te e, organizacije i to je bio, kako bih rekao, starinski, starinski teror. I prestao je, potpuno je izgubio smisao kad su države počele fizički odgovarati još gorom represijom, odnosno udarati ravno u glavu, ubijati vođe. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Emisiju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke, tek čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Srđan Nogić, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.